Ala da, bost hilabeteren buruan lehen bilan bat egin baitu garazi baigoriko lugalde ere Eta lehenik, bertziklatzen aldiren osagaietan, herritarek obeki beresten dutela ohartu dira, Claire Lataiad lugalde ere muko arduradunak zehaztu daukun bezala. Zifriak emaiteko, uh, paperek euneko ogoita amairu gora egin dute, Uh, egia erran, hendean eh, nitzek ezaki uh, eh, papela uh, birziklatzen ahal dugula eta uh, anitzetan atxematen ditugu uh, etxe ondarkinen uh, eta paketetze birziklagarriek ere bai uh, euneko ogoita bigora dute eta hori biziki da. Ondorioz ere, birziklatzen ahal ez diren etxeko ondakinen kupurua tipitu da. Ogoita irukiro egin zuen pertsona bagochak diaz, eta horten uh, da amabos kilo. Orduan, uh, eh, sorti kilo guti bada, uh, eh, la hilabetez. Ordean, uh, erreforma uh, askifite Eh, pertsonak. Horrez gain, Donazarriko eta Baiguriko ondarkindegietan jende gehiago ibiltzen da. Oartu gira ere bai, uh, eh, bilketa gunetan, kanapeak edo oeak edo zerbait ondarkindegian izan behar eh, direnak, uh, guti badira bilketa gunetan. Eta auto gehiago pasatzen dira ondarkindegitik, kontatzen ahal ditugu egunero. Eta batzuetan badira uh, ordu batean uh, eh, eta ama bost auto. Halere badira oraino obekuntzak egiteko, bereziki herritar hainitzek uste baitute erreforma lekuan eman denetik gehiago ordainduko dutela. Espikatu behar da, herritar bakotsak ezaugarri edo badz delako bat baduela zikinuntzien botatzeko. Ordaindu beharko dutelaren beldurrez, lurrean pausatzen dituzte batzueko oraino beren zikinuntziak. Baina ez da ala, urte zonbaitez bederen, ez da aldaketarik izanen. Kler da. Uh, beti danik, ondarkinen bilketa zerga pagatzen dugu lur zergan, da taxe Eta hori ez da aldatuko Bimila hogei eh, haintzin, bederen, eta hori entzuten dugu uh, gaur uh, gehiago pagatuko dugura, eta hori ez da egia, ez da zuzena. Uh, ez da aldatuko zen orain Euskal irigun uh, sortu tagero, uh, autetxiek erabaki behar dute tarifikazio berria, sistema berria, eta hori da ipar uh, osoan. Horrean luzea izanen da. Ez beraz, nahi bezain bat zikinuntzi botatzen alditu zue, baina bistan da, beresten aldirenak beren kutsetan behar den bezala ezagiz, hilabete hauetan egin diren hobekuntzeri segida bat emaiteko gixana.